jamhuriyar Niger ci gaba da karatun mu na adda'u wad dawa wanda suka bi sai da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na talatin da biyu a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa muna nan a cikin bayanin da Malam yake muna na har yau dai wasu daga cikin rudadu wanda duniya ta ruɗe su har ma suke ganin Eh, gwara su samu ita wannan rayuwar su rasa lahira eh, suna ganin cewa ita kamar duniya eh, abu ne wanda yake ciniki ne kai tsaye za a biya ka amma kuma lahira abin ya zamanto a matsayin kamar bashi ne suka ce kwai abaka yafi yafi kaza a akulki Allah subhanahu Ta'ala ya datar da mu malan nan na mai da musu raddi game da abun da suke fada ko abun da suka fada yana walwala shubuhohin su saboda mu yi hankali mu kada mu rudu mu ma da irin abun da suka rudu da shi to Allah subhanahu wataala ya datar da mu gabarin mu shiga cikin karatu akwai sako na ta'aziyya da zamu gabatar na ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda suna bibiyar karatutukan nan tun ba a kai haka ba suna cikin mutanen da suka a mu kware da gaske akan adage a tayi kuma a tarukun Allah subhanahu wataala Allah ya kai inda aka nuha shine Alhaji Malik wanda yake mahaifi ga daboki kuma amini na awwal maliki wanda kusan mun san juna kusan shekara sun fi shekara kusan shekara 20 da muka san juna da da awwal amir wanda tun muna agaji yayi muna sakatare a agaji eh tun muna agaji yayi zaman to sakatare namu na na agaji har zawa inda muka dawo kungiyar ihya sunna muka kafa aka kafa ta wajen demil set kuma ya mun to shine har yau a matsayin a wannan lokaci da a matsayin na eh, na ƙungiya kungiya ta agaji kuma shine sakataren tsara tafsiri mutun ko tsoma tafsirin mu da muka gabatar a 2017 shine wanda ya jagoranci tsara tafsirin da kuma lura da gudanarwa har zuwa shekarun nan sama sama ba muna tare da shi ana gabatar da ayyuka babansa mutum ne wanda yana cikin mutanen da ta suke ba mu shawarwari a gode yaushe kuma suka ba mu tarihi na abinda yawa kana ya faru a baya ta tafiyar da'awar sunna tun gabanin a aihe mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta masa ya hasa kabarinsa ya sanya aljanna ce makomarsa ko kuma idan ta mu tazo Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani iyalin sa muna tura musu ta'aziyya muna ce da su inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajlin musamma faltasbiru wal tahtasibu Allah subhanahu wataala ya dace da mu Za mu tashi akan gabar da malai yake cewa wa in kunta ala shakkin faraji ayat faraji ayatillahi faraji ayatir rabbi ta'ala addalatu ala wujudihi wa qudratihi wa mashi'atihi wa wahdaniyatihi wa sidq rusulihi bima akhbaru bihi an idan ka kasance kana kwankwanto kana mai shakka game da eh, al'amarin Allah subhanahu ta'ala da kuma alkawalin shi Allah da irin abun da Allah ya tanada wa bayinsa masu imani ko kafirai a gobe alkiyama da ma abun da manzanni suka bayar na irin wahalhalu da kuma yanayin za a shiga a irin alkiyama to kana mai kunkunto a wannan malace faraji ayatillahi ka kai muraja'a kai bitar ayoyin Allah subhanahu wataala ay ayatul rabb ayoyin ubangiji wanda yake shine wanda yayi halitta tabar ta'ala wanda dauka ta tabbata gare sa addalatu ala wujudihi da take nuni akan samuwar shi Allah subhanahu wataala idan aka ce al-aya ana nihin al-ayat akwai al-ayat kauniyya aka ce aya sun kashi kashi biyu malamai akwai aya qur'aniyya kuma akwai aya kauniyya aya kauniya eh, shine irin irin halittar sama wannan aya ce ta kauni kai karan kanka aya ce wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin dukkanin komi na rayuwa ba wani abu a duniya face a wannan abun idan ka bincika ka sa tunani da lura zaka gano cewa shi Allah shi kadai ne duk wani abu a duniya ko idan ka nazarta ka kalla ka duba shi da kyau to zaka gano cewa Allah subhanahu wataala shine al-wahidul ahad as-samad shine wanda shi shi kadai ne sannan kuma ya kadaita bil mulki wat tadbir wanda ya kadaita da mulki da kuma jujjuye da sha'anin bayinsa sannan kuma shine as-samad wanda kowa yake nihi yake da bukatuwa zuwa gare sa kuma shi baya da bukata da da kowa to ka ka binciki kai bitar ayoyin Allah subhanahu wataala da suke nuni akan samuwar Allah cewa shi Allah ai samamme ne Allah samamme ne wa kudrati da kuma kudirata Allah subhanahu wataala iko na Allah Allah na da iko akan dukkanin komai a rayuwa na da saitara akan kowace halitta a duniya wa mashi'atihi da kuma ganin damarsa ba wanda ke tsara ma Allah yace ga abin da ake da bukata yayi a ah, shi Allah shine ke yin abin da ya ga dama amma duk wani mai mulki a duniya hatta abin da zai fada yanzu duk shugaban kasa inda yake abin da zai fada ba sai an tsara masa akwai mutanen da kawai su aikin su tsarawa shugaban kasa bayani idan yazo kawai za a bashi ne karanta amma duk duniya cikin halittun Allah ba mai tsara ma Allah wani abu shi Allah shike tsara kayansa kuma shike zartarwa jama'a mu fahimta daga mashi'a ta Allah subhanahu wataala cikin ganin daman Allah ya daga wasu ya kaskantar da wasu aka ma wasu aka ba wasu karatu aka ba wasu karfi kowa Allah ya bashi abin da ya dace da shi mashi'a ta tawa ta Allah subhanahu wataala wa wahdaniyatihi da kuma kadaituwarsa da ibada shine wanda ya cancanta abota ma Allah shine wanda yake da wahdaniya ya kadaita da shine al mabudul al lil ibadati kadaituwar Allah cikin kowane halitta cikin komai a rayuwa Allah ya kadaita eh, ya kadaita kuma shine wanda cancanta da da abota masa wasidu rusulihi da kuma gaskiyar da cewa manzannin Allah tun daga manzan fari eh, kusan akwai bambanci tsakanin manzo da annabi manzan fare a aqidar mutu ahlus sunna wal jamaa ayi da hadisi sun tabbatar cewa annabin Allah ne annabi annabi nuh alaihi salatu wassalam shine manzan fare amma annabin farko annabi adam ne shine abul bashar ah, akwai bambanci tsakanin manzo da da da da annabi to shine manzon fare wanda ai an fara saba ma Allah subhanahu wataala ne an fara yin shirka ne wa Allah subhanahu wataala ah, zawar annabin Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to da gaskiyar manzanni sa cewa duk abun suka fada tun daga wancan lokacin tun daga manzon farin annabi Nuhu har zawwa dan gatan Allah zabe a cikin halittun Allah baki daya eh, wanda sama da ƙasa ba wanda ke da darajarsa eh, annabi sallallahu alaihi sallam. to duk abin suka faɗa gaskiya ne domin duk abin da su faɗa wahayi ne daga wa daga Allah subhanahu wataala ba wani manzo da yazo yake farfagandi yake da'awar abota masa duk kiran da suke yi ani abudullah wastanibu at-taghut abota wa Allah shi shi kadai an dukkanin abin da yake fi ma akhbaru bihi an cikin abin da suka ba da labari game da Allah subhanahu wataala kaga ai manzani suka fi kowa sanin wa sanin Allah daga su suka fi cancanta su ba da labari game da wa game da Allah subhanahu wataala eh manzani sun fi kowa sanin Allah to su suka fi cancanta kuma su ba da labari su faɗi abu game da Allah subhanahu wataala saboda eh, sun fi kowa kusa da Allah subhanahu wataala domin cikin halittu sune zababbin Allah subhanahu wataala sune wanda Allah ya zaba akan kowace halitta sun fi kuma kowa kima da daraja a cikin duniya ba Allah baya da kamar su saboda babban aiki mai girma Allah ya ɗora su akai shine tsamo mutane ga duhun da zawa zawa haske na na imani da musulunci shi yasa kaga daga annabawan Allah da dama sun wahala kuma sai Allah ya sanya daga cikin abin Allah ya taimake su da shi Allah ya taimake su da iya zama da mutane wannan hadafin ma in zo su ma suka ce shi ya sanya zaka ga eh, kusan duk wani annabi sai da ya kiyo ba wani annabi inji manzon Allah ba ce sai da ya kiyo a rayuwarsa a suka ce daga cikin hikimar wannan لكي يتحمل التعب والمشق saboda su iya dokar wahala da musibu da wanda zai iya rayuwa da dabba cikin daji sahara to kabin babu aula ya iya rayuwa da mutum dake da hankali kuma a cikin gari haka ne to daga cikin hikimar da Allah ya sanya manzon Allah suka yi hatta shugaban halitta dan gatan Allah yayi kiyo yana karmi bai kai wata shekara bakwai ba sallallahu alaihi wasallam kaga sun fi kowa sanin Allah daga su za su faɗi magana game da Allah a gaskata to anan malan na so mutun ya fahimta cewa idan kana cikin shakka cikin al'amura na Allah subhanahu wataala to babban abin da ya kamata kai shine ka mai da hankali domin ka wa kanka sabis ka wa kanka bidan ta hanyar lura da ayoyin Allah subhanahu wataala ka kalli saman nan yadda Allah ya halicce ta daga bangon gabas har na yamma kudu da arewa babu wani gimshike da yake kira ita ko akwai ba wani gimshiki a duniya da yake rike da wannan sama wannan ba aya bace kadibi wannan yadda kasar nan Allah subhanahu wataala ya shimfida ta shimfidawa sannan kuma ya sanya duwatsu a cikin ta an taimi da bikun katabu kataruga da ku ta nan tsaye ba ta tafiya eh kuma ka zo har ma ka zo ka yanka ka ce nan ne gidanka nan ne karanka nan ne gidanka ka gina a cikin kasa ta Allah subhanahu wataala har ma da tada wasu mutane da mutane iskiri wannan abu ne wani da'awa wani wa'azi ne mai zaman mai zaman kansa kadibe da Allah subhanahu wataala ya shimfida ya hore wannan wannan ranar kadibe da rana take rana yadda Allah ya sanya ta wani lokaci ta yi zafi wani lokaci ta haskaka eh kadibi wata kadibi tauraru kadibi halittun Allah da dama kadibi dabbobi kawai yanzu ka dauki dabba kadai wallahi in dai kana da hankali ya kamata ka gano girman Allah subhanahu wataala rago ne za a kama a yanka a gasa amma zaka ga bangarorin naman sun sha bamban da juna kowane dadin kowane bukin sa yana da bambanci da da wani ba haka bane yanzu ka dauki kayan ci kawai shi kadai in ka tsaya ka mai da hankali sai da Allah ya halicci dabbobi kayan ciki sai ka dadin anta ba shi bake da sefa Bukin zaka ji a tumbi ba shi ba yake da hanji kowanne dadin sa kuma daban ba haka bane kai eh, wannan ba aya bace waye ya halci wannan abun Allah subhanahu wataala to sai ya ƙara nutsar da kai cewa ba ashe wanda ya halci wannan ababen ya cancanta ka ka bauta masa kuma ya ya kamata kai hankali da da azabar sa malike cewa wa tajarrad katiratu da bar kamar duk wani abu ya ga ce at-tajarrud shine tsiratuwa ka da dukkanin wani tunani wa qum lillahi nadira ka tsayi wa Allah kana me tunani aw munazaran ko kuma kana me me bita kana me bita hatta yatabayyana laka hatta yatabayyana saboda hatta ta zo ko sai zama to yatabayyana hatta yatabayyana laka annama ja'at bihi ar an anillah fa huwa al-haqqu alladhi la shakka fihi ka tabitar wannan abun kana ko tunani mai zurfafa tunani cikin al'amarin Allah subhanahu wataala ka gano ka gano cewa eh abinda manzanni suka zo da shi game da Allah subhanahu wataala shine gaskiya ba kun a cikin sa wannan annabtaka da aka suka zo da shi cewa ba shakka wannan abin daga wajen Allah subhanahu wataala ne saboda akwai dalilai akwai dalilai ka binciki ayoyin Allah shi yasa ana buƙatar mutum ya dinga tadabburi cikin cikin halittun Allah subhanahu wataala ka dinga tadabburi yanzu ka dauki dabbobi ka dauki tsuntsaye ka dibi tsuntsaye suke tafiya irin suke rayuwa irin tsuntsu yake yake rayuwarsa shi kadai wata darasi ce yanzu wannan turuwa ya ka baka aka barka eh, eh, aka barka da ita akwai darussa masu dimbin yawa akan ta dibi al-ankabut gizo gizo akwai akwai darussa mai dimbin yawa akan sa ka dauki ra'ayuwar kuje akwai darasi mai dindin yawa a kansa. akwai kadibi rayuwar sauro akwai darasi mai dindin yawa a kai. sauli ta dake cewa alhayawanatul kubra alhayawanatul kubra ka karanta ka gani zaka fa'idantu da wasu ababe daga ciki misalin mu dauki al'ankabut gizo-gizo da Allah ya bada labari Allah ya ce wa inna awhanal buyut baitul ankabut law kanu ya'lamun abinda yasa yaji masu ce Allah ya ce wa inna awhanal buyut saboda shi ya gizo-gizo gidansa da yake sakawa gidansa da yake sakawa ba shi bake sakar matar cike sakar kuma duk abinda mace za ta tashi za ta yi a cikin sa akwai rauni a kai haka ne sannan kuma daga cikin rayuwar gizo-gizo matar gizo idan ta idan gizo ya ya sadu da da matarsa sai ta dauki juna biyu to daga lokacin da ta dauki juna biyu to ita matar za ta kashe mijin shi zai zama to abincinta kuna fahimta za ta kashe mijin sai ya zamanto abincin da za ta ci har ta haihu abin da ke cikin ta tana haihuwa kuma iyanta suna kai cin abinci za su kashe ta sai ta zamanto ita ce abincin su je ku yi bincike kaga wannan wannan wata wata wani darasi ne mai zaman kanshi dan Allah kowanne in ya je wannan kallon wannan jumlar ko wannan ibara mutum ya tunanin ta ka dibi da suke rayuwa su haka suke ta rayuwa ba shi gizo mata ke wahala a kansa ita ita ke ita ke gida ita ke komi tana samun juna bi shikenan kuma za ta kashe sa wannan akwai aya ce mai girman gaske to ba shi kade ba akwai halittun Allah da dama da wasu halittun ma wallahi ba basira suke rayuwa ba jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu to bincike na ayoyin Allah subhanahu wataala na daga cikin abin da ke sa mutum ya gaskata abinda annabawan Allah suka zo da shi wa anna khaliqa hada hada alalam wanda ya halci wannan wannan kaun wannan duniyar wa rabbus samawati wal ard kuma ubangijin sammai daga ce ar-rabb bi ma'ana al-makhluq al-ma'bud ar-rabb huwa al-makhluq alladhi awjada min al-adam wanda ya samu abutin babu shi babu wanda ya taba yin sama Allah ya gani ya kirkira babu shi Allah shine wanda ya soma fara halitta sama babu wanda ya farawa ko kun banza masha Allah ay ta'ala ya daukaka girman sa ya daukaka wa yataqaddasu wa yatanazza kuma Allah ya cira ya tsarkaka an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu akan sabanin abinda manzo suka fada da mutun zai ɗauki sabanin abinda eh, manzanni suka fada game da Allah to Allah ya cira to akan wannan kuma Allah ya dauka akan wannan aga daga cikin abin da manzo suka fada akan Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala yana magana yana ji yana gani sai kaga wasu mutane suna korewa Allah sifar magana ko sifar hannu ko sifar wani abu mun fahimta akwai suka tabbatar ma Allah sifa kawai bakwai ne kawai suka tabbatar ma Allah sifa bakwai da alhayatu da alwujudu da alqidam aqida ash'ariyyin ash'ariyyin kenan ko wannan sifofin kansu ka tabbatar amma sauran sifat duk sun korewa Allah subhanahu wataala irin sifar hushi kaga ai hadisi ya tabbatar Allah yana yin hushi amma ya hushin Allah yake ba wanda ya sani eh jama'a mun fahimta kuma ai hadisi ya tabbata cewa Allah yayi dariya har ma Allah yake annabi ke cewa Allah yayi dariyar mutum guda biyu ainin alkiyama hadisi ne tabbatar da wannan to duka sun kore wa'annan sifofin kaga yin imani dokar wancan abun da ba annaba suka fada ba to kamar eh, yana fassara cewa mutum bai da manzancin annabawan bane to kuma a danganta Allah da abun da ba shi annabawa suka danganta Allah da shi ba shi Allah ya tsaraka akan wannan kisa ai Allah yake bude surore yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yace al-malik al-quddus al-aziz al-hakim yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yace sabbih isma rabbikal a'la fi'li ne guda daya amma asiga guda uku yazo asiga ta madi shine sabbaha lillahi asiga ta madi Allah yace tini abinda ke cikin sammai da kasa wa Allah tasbih shine sabbaha lillahi yaga ce sabbaha bi ma'ana nazzahu amma la yuliqu bihi jalla ula ya tsarkake Allah akan abin da bai kamata danganta shi da shi ba duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa sun tsarkake Allah tintini game da abin da bai kamata a danganta Allah da shi ba kuma sai Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa suna tsarkake Allah sun tsarkake Allah ko suna cikin halin tsarkake Allah akan abin da bai kamata da shi ba sai Allah ce sabbih isma rabbikal a'la kai tasbihi ka tsarkake Allah da sunan shi wanda yake mafi dokaka kaga Allah ya dokaka subhanahu wataala jama'a mun fahimta yace wa man nasabahu ila ghairi zalika duk wanda ya danganta Allah da ba abinda annaba suka danganta shi da shi ba to faqad shatamahu abinda yake fassara realitin maganarsa ya zagi Allah subhanahu wataala kamar sharce ya turawa Allah subhanahu wataala wa kadzabahu kuma ya karyata Allah saboda su annabawa suna magana ne da maganar Allah subhanahu wataala wa ankara rububiyyati kuma ya karyata rububiyyar Allah subhanahu wataala a rububiyya ta cewa shi Allah shine wanda wake ya halitta komai da komai eh wa mulk wa mulk eh, wa mulkihi da kuma eh, wa mulkuhu da kuma mulkinsa kamar mutun ya ya karyata duka wannan ne mutun yayi inkarin yayi inkarin rububiyar Allah subhanahu wataala da kuma mulkin Allah subhanahu wataala da kuma kamar ya tura zagi ne wa Allah subhanahu wataala id min al-mahal al-mumtani' inda inda kulli dhi fitrati salima an yakuna al-malik al-haqq 'ajizan aw jahila saboda na daga cikin abun da bai yiwa aka ce al-muhal abun da bai yiwa impossible almahalul mumtani da ya bai biyuwa ba yadda za ku tanta inda kulli dhis fitratin salima Bun, dukkanin mutum mai lafiyayyen hankali da tunani wanda yake natsatsi ba sa kayan ka ba ba wanda mai yake sama ruwa ba hankalinsa an yakuna al-malik al-haqq ajizan aw jahila ashe an samu ga wanda yake al-malik wanda yake mamallaki mai mulki al-haq al mai mulki na gaskiya Ace shi wanda ke da mulki na gaskiya ajizan aw jahila a ce Allah ya kasa ko kuma ya jahilci wani abu abane wanda baya yiwa mutum mai hankali tsatsiye ya cewa ga akwai abin da Allah ya kasa a kansa ko kuma Allah ya jahilci wani abu duk mutum mai hankali ba zai da wannan ba haka ne duk mutum mai la idan mutum kwakwalwarsa tana bayarwa cewa akwai abin da Allah ya kasa suna suna nuna kamar ai Allah subhanahu wataala wasu kaunin ma ba kowa bane Allah ke saitara ba kowa bane ke karkashin saitara ta Allah subhanahu wataala kaga wannan kamar suna cewa Allah ya kasa ne ko sannan kuma eh, suka ce a wasu a wasu akwai abin da ke faruwa ma shi Allah bai sani kaga wannan kuskure ne kafirci ne to wannan duk mutum mai hankali ba zai da wannan fa'inta ba la ya'lamu shay'a ce Allah bai san komai ba bai san abin da ke faruwa ba da bayinsa wala yasma kuma a ce Allah baya ji wala yubsiru a ce Allah baya gani wala ya a ce Allah baya magana wala ya'muru a ce Allah baya umarni wala yanha a ce Allah baya hani wala yusibu kuma baya bada lahada in kai aikin kwarai wala yu'aqabu kuma baya yi hukuba wala ya'izzu man yasha bai daga wanda yaso wala yadhillu man yasha bai askantar da wanda ya so wala yursilu rusulahu ila atraf mamlakatihi wa nawahiha kuma Allah bai tura da manzanninsa a cikin sassarin abin nan kasassa abin da yake kargashin sa wa nawahiha da kuma gehanta wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi kuma baya lura da da sha'anin halin halittunsa bal yatrukuhum sadaka ya basu haka kara zube wa yukhallihim hamalan ya basu tsagaga babu tsari hankali ba zai yarda ba a ce Allah subhanahu an kore mu Allah duk wa'inda ababen kasa wasu sun ce Allah yana ji sai ce to an ce kenan ka sanya mu Allah kunya kana ji shi ma Allah na ji wannan kuskure ne Aisha Allah ya kara masa yarda lokacin da Khawlat tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman fatawa akan mijinta ya mata zihari zihari shine mutun ya ce wa matarsa idan na ƙara kusan idan na kusance ki kamar na kusanci mahaifiyata ne wannan shine zihari sai ta kawo ƙarar mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ko akwai wani abu wani doka daga Allah game da wannan sha'ani tun tana ɗan yariya ya aure ta sai da sanya kurce ta baki dai ta tsuha ta kai inda zubata da wani amfani a rayuwa ta haifi masa dukkanin abin da yake cikin cikinta kuma ya mata wannan jiharin ya kamata a ce musulunci yana da doka akan wannan Ku ta zo da daki a gidan Aisha Aisha tana cikin daki annabin Allah yana tsaye da kaula suna magana Aisha ce ni kaina wani zancen nake ji bana jin wani manzon Allah sai Allah ya saka masa da wahayi Allah ce qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha samiun basir kace ka wannan ubangiji ya cancanta abota masa kace bakin daki na ake zancan fa amma wani zancan nake jin bana jin wani amma Allah a saman bakun al'arshin Allah ya ji abin da ake tattaunawa akan sa to sun kore ma Allah wannan sifar taji ce Allah baya ji ko kuma baya gani ko kuma a ce a'a Allah eh, Allah baya baya magana wasu wasu wasu ba ce alqur'ani maganar Allah ce an taba dauki ba duka wannan qadir ba kan qadir hal alqur'ani makhluq am kalam Allah wai qur'ani abun halitta ce da cikin halittun Allah ko kuma maganar Allah ce suka yi kunnen uwar shegu suka ce basu raba qur'ani ai ba magana ba ce ta Allah subhanahu wataala halitta ce da cikin halittun Allah subhanahu wataala shi kuma saboda haka ce Allah na magana su kawo da dakikancin su basu fahimci wannan abun ba aka tarkice akan wannan qadiyar zaka ce wala ya amuru Allah baya yin umarni wala yanha kuma babu wani umarni babu wani hali wala yusibu babu lada kawai in ka sai Allah zai dibi kai saka aljanna wala yu'aqabu kuma babu ba duk abin da kai ma kawai dai ka aikata dai a meke da suna kana karkashin mashi'a wala ya'izzu man yasha Allah baya daga wanda ya so ba shi bane ke dagawa a'a kawai in mutun ya daga shi, kawai ya dubar shi da kokarin shi kawai take shi can ba Allah bane wala yadhillu man yasha kuma Allah bai kaskantar da wanda ya ga dama kai mutun na sami dawo sai sai sakacin shi ne bai fahimta ban bai gane bane ko aka mutun na sama ya dawo kasa sai ce wani yayi sakaci da yawa shi kuma al'amari ne na <laughs> na Allah lokacin zaka ga cewa mutum mutun baya sakaci saboda ba abin da ya kai rayuwa tsada a duniya ko amma ka mutun yana gani kana ganin abun son ka kuma za a zare rayuwarsa a hannunka mu dole ka hakura ba wani sakaci ba wani sakaci wala yursilu rusula kuma Allah bai turo manzanni su suka ci kaga wannan akwai ba wanda Allah ya turo manzanni da dama wasu ba su ta kokarin su faɗi adadin su to Allah ya turo manzanni sassanin duniya ba wata ƙasa ba wani huri da Allah subhanahu wataala bai aika manzanni ba Ai sun shiga lungu da sako dan eh, su mutane gargadi haka Allah ce ba rusulan mubashirina wa munzirina la Allah yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul duk abin da ya kamata annabawan Allah su fada sun fada kuma duk abin da ya kamata su yi mutane albishir da shi wallahi sun fada kawai ya rage da mutun yayi imani ko mutum ya kafirci amma duk abin da ya kamata annabin Allah zai bar duniya ba sai da duk abin da ya kamata ya fada ya fada imamu fita ba wani abu da ya kamata manzon Allah ya fade sa a duniya ba sai kakin ya musu da fade sa abin da kaga bai gyaru ba da mu Allah bai rubuta manzon Allah zai daidaita shi a wannan lokaci shi yasa zaka ga akwai kasashe da dama sai bayan rasuwar manzon Allah sun shiga cikin musulunci musamman irin zamanin Umar dan Khattab an samu eh, kasashe da dama irin su Afghanistan hatta Afriqiya wannan ta magharibi Afriqiya da muke ciki ta samu eh, karbuwar musulunci ne a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda da shi ya turo komandan yaƙin sa Uqbatu bin Nafi' ya turo sa a cikin wannan gharbi Afriqiya yazo cikin tarihi ma mana darga suka ce ai wannan kasar ta mu mi tarin albarka ko Niger suka ce sahabin annabi ya taba taka sawunsa a cikin ta eh irin zonkin suka ce zonkin agadas ya liƙa wannan sahara kin saharaul ya ta kaga sun kana duniya da da'awa lokacin da annabi bar duniya duka musulmi su nawa ne amma yanzu fa kusan kullun sai an samu sabbin shiga musulunci kullun ba addini nake awon gaba da mutane kamar addinin musulunci Allah ya raya mu a cikin kashe mu a cikin sa bala ce wa hadha yaqdahu fi mulki a muluk al bashar wannan sifar ta cewa ana iya samun mutum mai mulki ya kasa wannan sai a sami cikin masu mulki cikin na duniya cikin mutane amma ba Allah ba idan shugaban kasa na wace kana shugaban kasa kuma ake kai hari a kashe mutane kasar ta na'am shugaban kasa nawa ne yake saman kujerar mulki cikin ministers su da samu da suka mutu na'am komandan yaki nawa ya mutu to kaga ai inda yana cikakken mulki ba zai bari ba to wannan abin yana faruwa ne cikin kuma sannan shugaban kasa ai ba koi da yake gani ba iya dai inda yake iya inda yake inda yake zaune sai iya abin da aka zo aka bashi labari shi yasa akwai ababe da dama da yake faruwa a kasan nan wallahi alazim shugabannin kasan nan ba su da labarin sa ba kowanne abu ake kwanda nake shugaban ne ba wani ababen ku dinga taya su da addu'a amma ni ya iya abun da na fahimta shugabanci irin wannan al'umma ta mu ko to wallahi abu ne mai wuya abu ne wanda akwai yauni a kansa tafaqqud ahwal ar-ra'iyya yana da wuya yana da wuya kusan me dalili saboda demokrasiya ce ake yi amma da tsari ne na Allah da zai da zai da tsari ne na Allah da zai yi sultanti da ai Allah ya tsara mana manhajin da ya kamata mu rayu a kansa baka bane tintin Allah ya tsara mana li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja haka Allah ya faɗa kowanne annabi sai da Allah ya bashi kogar bikin da ya kamata kowa ya rayu a kansa kuma da za a dauko wannan qawaid manhajin wannan program kin wallahi da duk duniya kowa zai zauna lafiya duk duniya Allah ya datar da mu haka shugaban kasa akwai inda baya gani kuma akwai abin da baya ji haka ne sai a faɗi maganar baya ji amma ba wani abu zaka faɗa wanda ba ce Allah yana jin ka kuma Allah zai maka hisabi a kansa. sai in ka tuba amma shi fa wani abin ma sai a yi shi a social media a social media sai a yi a kare bai san ma ko an yi ba yanzu in ka tambaye shugaban kasar nan ɗan Niger duka nawa ne duka estimation ce ake kiyasi ne ake a ce miliyan kaza amma ba mutanen kasar nan billahi la ilaha illa huwa duk itacen kasar nan gaba dai Allah ya san icce nawa ne kuma kowane icce Allah ya san kunne nawa gare sa jama'a mun fahimta amma shugaban kasa yanzu ka tambaye shi tawa mutun nawa ke da kai ko gwamnati ta ka tambaye shi yanzu tawa mutun nawa ke da kai za a daka maka a ce na population sanne mai municipal population amma shi Allah ba wani ministry zai tambaya ya san adadin ko su nawa ne baka fa kaifa yajuzu nisbatul milki alhaq almubin ilayhi sai za a danganta wa wanda baya ji baya gani cikakken mulki wanda yake bayyananne sannan kuma wanda yake mulki na gaskiya sai malai yake so ya ƙara jin hankalin mu yace wa idza ta'ammala al-insanu idan mutum din annabi adam ya zirfafa tunani hal halahu ta'ammala al-insanu halahu min mabda' kaunihi mubta ilahi kamalihi wastiwa'ihi idan mutum da dan annabi adam zai tsaya ya ware dare guda na musamman akan tunani halinsa yanayin da Allah ya halice su akai min mabda'i kaunihi nutfa tun daga lokacin da yake digon mani kowa ya tsaya ya duba tun lokacin da yake cikin yake digon mani ila hali kamali har zuwa lokacin da Allah ya kammala halittarsa mani nan Allah ya taskance sa faj'alnahu fi qararin makinata ila qadarin ma'lum faqaddarna faqaddarna fa ni'mal qadirun ko Allah ya tsartar taskace sa kuma shine yake kula da shi ya juye da shi yana mani ya koma jini ya koma tsoka a sa mutum kasusuwa har a zo abu na ƙarshe da ake halittar mutum ake sa mutum cikin halitta miye eh na'am a cikin halitta cikin halitta abu na ƙarshe da Allah ke ba umarni umarni su sanya eh ba rai ba halitta bace ruhi da eh, gashin kai abu na kanshe in aka kammala halitta mutum baki daya abinda Allah yake wai daga karshe a sanya mutum shine gashin kansa <laughs> Allah ya datar da mu to kai dibi irin wannan matakalar da mutum ya biyo tun mutum a mace na cikin sati tana sati daya sati biyu har ta je kasan su mata suna lissafi da sati ba da wata ba sati na kaza sati na kaza har ta je sati na kaza har a zo satin da za a yi huwa kuma sai Allah ya taimaka kuma sai ba bature ilimi zai iya gano yanzu ciki yana sati kaza amma abun da ke cikin ba zai gane me ba sai lokacin da Allah ya kammala halittarsa jama'a mun fahimta to kaga in mutun ya tsaya ya lura da wannan tun digon ba zama shi digon mani ashe ka taba zama wannan wata marhala shi da Allah ya ce hal ate alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura masu ce ai anan ka kaddara ata alal insani wani lokaci yazo wa dan annabi adam lam yakun shay'an madhkura shi a wannan duniyar bai zamanto abin da ake ambatawa ba ba a aihe ka balantana a dinga kiran su daga kai bal ma mahaifiyar ba rame ta balantana a kira ka ba sai Allah ce inna al insana musu Allah mu ne muka doki dawainiya ta halittar dan annabi adam min muqfa daga cikin daga digon mani mani ne Allah ce amshajin muka cakuɗa maniyin na mace da namiji sai haɗu wuri guda namtalili Allah ce wallahi mun yi wannan ne da mujarrabe shi kana sakana shigowa duniya ka shigo cikin jarrabawa kaga jariri duk wanda yazo duniya zai zo hannunsa jimke halan cikin jarrabawa kenan ya shigo cikin musiba ma'araka ce sai an tahi wallahi ba a kare wannan ya ita duniyar ba ka karewa kuka kaza ko ka kada ta ko ta kada kare kuma bai Allah ce nabtalihi dan mu jarrabe shi faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ci kuma mai gani yace inna hadainahu sabila musu Allah mun shiryar da shi mun nuna masa hanyar da ya kamata ya biye tsira in ma shakira in ya ga dama ya gode wa Allah yayi abinda Allah yake so in ya mutu Allah ya sanya shi aljanna wa in ma kafura in ya ga dama ya tambaye ya ta kiyama akwai inda Allah zai kai shi to shi ne malaka cewa wastiwa'i da kuma sa, lokacin da yaro yake cikin cikin mahaifiyarsa kan yake kan yana sama dan sama yake yadda mutum yake rayi haka kan yana sama kuma sai Allah yayi wani wata ne wata jijiyar take tsada uwar da yaron in ta ci abincin za a narke abincin wannan jinin ba shi yake amfani mutum sai dinga kai masa shi ma yana moruwa yana cin wannan abu ke ta ghazza kuma kuma jinin jinin take zubdawa lokacin da take take kakin ta dauki cikin sai Allah ya tsira wannan jinin wannan jinin da mata suke na haila kafin ta dauki ciki sai Allah tana dauka ciki sai Allah ya tsira wannan jinin saboda shine abincin da kuma Allah yake juyawa na bashi zamanto yana rayuwa da shi lokacin da mutum yake cikin ciki kuma yana yana yana kai yana sama kafafun na na sama na ƙasa amma lokacin da Allah ya tashi sai shigo da shi duniya a lahaza ta ƙarshe sai Allah ya yi gaskin abun sai kai ya komo ƙasa suka su koma sama kai wannan duk bai kamata mutun ya gano girman Allah ba har Allah ya ce kai ka ki Allah ya ce ka bari ka ki bari kai da Allah ya ga dama fa da tun waje aihuwa ka sha arasa ka wallahi tun waje aihuwar ka ba ga wani akwai yaron da sai a zo aihuwa nakuda ta taso mace amma yaron ya kasa juyawa kuma ba yadda za a tahe shi haka ba zai haihu ba ko kuma baita to skille kimar Allah in aka tashi haihuwar da kafafun suna kasa tana ya guda ta fito kafa guda ta kiritowa maharin arsa yaron kenan kuma ko amma sai Allah ya juyar da shi alhaza ta karshe sai Allah ya juye kansa lokacin da ke cikin wannan magagin nakudar sai Allah ya juye kan kuma ba wani abu da ake sha ba wani magani da ake sha ba wata gwaninta a ce a'a mu mun riga mun saba ba wata saba ta a'a aiki ne na Allah ba wanda ke taimaka mu Allah cikin wannan al'amari haka ne Allah ya kamata mu ji tsoron Allah da fa Allah ya ga dama tun mutum bai zo duniya ba sai Allah kawai kashe shi amma sai Allah ya barka ka zo duniya dan ka dinga dibi irin ni'imar da Allah ya maka yanzu fa wani akwai wanda ke gani Allah bai masa komai ba yaro nawa ne ko tun yana ciki ciki ya mutu tun yana ciki yana ciki ba a hesa bai mutu wani ma tun bai zan da ba tun bai zan mutum ba Allah yake kashe sa sai Allah ya wargaje alabar saboda Allah bai kaddare ya go duniyar ba kuma ba buƙatar gare su a duniya amma kai sai Allah ya maka gata sai yasa aka haye ka da kuma ka dibiye da mutun ya aka yadda ta. tun mutun yana jariri ana doke da shi ana doke da kai ba abin da kai tsidana kanka. baka san dala balanta je ka balanta naka iya nemo ta sai iya yadda mamaka tayi da kai Allah ya kara mu mata hakuri suna kokari fa eh, suna kokari sai da kuma bai hana Allah ya tura su jahannama wallahi ya eh, bai hana <laughs> saboda sai da suke shuka mazajen su wallahi suna kokari kai eh yanzu a baka yaro ka rike jariri ai ku ji dali ne sai mace ta rike yaro shekara bi a kafadin a hannayenta in tai yi minti 30 babu ta da shi wallahi ba ta cikin natsuwa Allah ya gafarta mu mu Allah ya samu wanye da su lafiya shekara biyu kuma abinda ku sani ba fa wannan shayarwar ta fi doka ciki wuya a ba yaro nono a shayar da shi wannan tsotsar da yaro yake ta fi ta fi doka laruna ciki wuya aka zo duka wannan kula da waye wa ke zarki abinci da take ci ya zama madara Allah kuma ka ji iko Allah ana aihuwan yaro sai Allah ya masa ilhamar ya ga abin da ya kamata ya dinga tsotsa to shine abincin sa shine ruwan sa a ciki akwai ruwa a cikin sa nan ne naman sa yake nan ne breadin sa yake nan ne awar sa take komai na shi na ciki shi lahiya lo yake ganin sa har mutun ya zo ya fara iya a fara iya zaman da shi ya fara zama in Allah ya ga dama ba sai ya barka sai ka ko haka haka mutu haka nan wallahi amma kuma sai Allah ya karantar da mutum aka zuna da shi aikin waye sai gashi ko ya fara tattaka yana rarihe anwa yana dan kawo wani abu yana tashi har ya iya miƙewa tsaye har ya fara gudu ku kai wannan gudun da ya fara na rantsi da Allah ya kama gudun ne sai ya mutu <laughs> ana zaba ai daga lokacin da mutum ya fara iya tafiya ko to ya shiga cikin wahalar duniya sai ya mutu kenan Allah ba wani ba wani dadi a duniya ba wani dadi kana tashi in kasuwa ce ma kawai kullun guri ka saya ta waye ka tai in boko ce kawai kai da kullun takardu in makaranta ce kullun muraja'a haka ba a tai sai a mutu in zaman fada na ma kuma akwai wanda su sai sun mutu akai <laughs> Allah ya sauke irin wannan mutum ba a fatan ta ko zaman sa idanu ai akwai zabbana suna can wallahi suna jira irin wa'annan mutane wallahi dadina da kai lahira ba mutun hanci wallahi kuma ba fartikin siya wallahi ai kai wallahi da akwai fartikin siya da mun samu matsala <laughs> wallahi da asa matsala da duk wanda bai yin su oh, ko ya shiga uku eh ka san mutane ne suka san akwai mutane da mala da haushin su <laughs> ta Allah ba ta so ba Allah ya dace da mu malike ya ce tabayyana lahu annaman. من عني بها من عني بهذه العنايه ونقله الى هذه الاحوال وصرفه في هذه الاطوار لا يليق به ان يهمله ان يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا ولا يثيبه ولا يعاقبه malace tabayyana lahu zai bayyana ga mutum in mutum ya fahimci yadda abinda Allah ya masa ko tun daga mani zawa girman ka da balagarka to sai mutum ya fahimci cewa wanda ya kula da wayancan ababen abinda ake cewa kula kuma ya to su daga marhala wa wannan marhala daga wannan hali kana nan shekara dai kata shekara biyu shekara uku kata ha aka sanya ka sai i e, har ka tahi ga kana ka zo turwa sai har ka je tarinal haka ka jami'a kana karatu to wannan ubangijin da ya wannan kuma ya sanya ka atwa da ga kadan baka da gashin gemi yanzu kuma gashi da gashin ge da kada gemi da kai kake cewa baba a baka yanzu kuma gashi ana taro maka hannu ka bayar eh ai wannan karatu ne fa da kai kake cewa baba baba baba amma yanzu kada sai ka ce alhaji eh baka bane eh yanzu ka huce cewa baba sai dai alhaji eh yanzu kai ake ce ma baba kaga ai wannan karatun wanda ya maka wannan abun la yuliqu bihi an yahmula bai kamata bai kamata da shi a ce ya barka haka kana zubi bai kamata ba a ce ya barka kana bi haka saka kawai babu tsari la ya amuru ba a ce baya umurta kai ce kai wala nahu a ce baya barka be baya baya hana ka yanzu doka misali wallahi al-matlul a'la mutun ne sai ya doko ka ya doko ka tun kana karami ya koya maka kasuwanci kana karkashin sa har ka koyi a kasuwanci ya gina maka gida kuma ita abinda ake cewa gida kuma yace ka nemo duk yari da kake kauna zai aura maka irin su guda hudu misali ya aura maka aka bude maka makeken shago kuma aka baka wasu kudi a ƙasa yanzu dan Allah wanda ya maka wannan ka nifa da Allah akwai abin da ta cewa kai kaki tsakani fa da Allah zai ce maka wane ika zaka ce ba dan Allah zai ka ce bari ka ki bari bari ba ta gaskiya eh to wallahi almaslul a'la shi fa Allah halitta kace yayi baki daya ya halitte ka maka baba yayi maka mamma yayi maka kanne da yanne yayi maka abokanai Allah bai raba maka zuwa ka kade sai da aka hada ta da mutane wannan babanka ne wannan tantokinka ne wannan wace ce duk Allah ya halaka da mutane wannan aboki ne na karatu wannan aboki ne na kasuwa wannan aboki ne na zama a shashahi wannan aboki ne tsegumi duk Allah ya baka <laughs> azu akwai abokai da aka ba aikin komai sai tsegumi kaga ai Allah ya maka ni'ima komai kuma sai aka maka matar aure kuma aka baka iya eh? wannan wannan ba karaman ni'ima bace sai Allah ce kawai ga abin da kake shike da bukata kiyaye wannan kawai wannan bari dan Allah bai kamata kai ba bai kamata ka ba abin da kamata ce ka bari ba to Allah ya dace da mu wala yu'arrifahu huquqahu kuma a ce Allah bai karanta da kai haƙƙinsa ga abin da ke da bukata gare ka wala yusibahu wala yu'aqiba kuma bai maka bai baka lada in kai abin da yake so sai baka lada ai ko mai gidanka in kai abin da kake kake kauna idan mutum kasuwanci na tafiya sai ga ana dan tun ana ƙara kyautata maka in ma baka haka sai ce to ga kuma diya ce ka ƙara da ita an ƙara ma ga an baka kuma ga kudi an danna maka kuma ga kasuwanci ga gida eh ta fa daga sassa da kai wala yu'atiwa sannan kuma bai masa uquba kaga wannan abu ne wanda in mutum mai hankali yayi yayi tunani akan sa zai gano da wannan sai malai ce walau ta'ammal al'abd da a ce bawa yayi tunani ya zurfafa tunani haqqat ta'ammul abinda ake cewa tunani lakana kullama yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu ala tauhidi wan nubuwati da duk abinda mutum yake gani da ma abinda baya gani da ya zamanto hujja dalili akan ya zama kai kare ta Allah subhanahu wataala da bota da mutum ya fa'inci wannan karatun abinda ake cewa fa'inta to wallahi da mutum da wannan abin ya zamanto hujja gare sa akan nayi kade ta Allah shi shi kadaya sannan kuma ya rera da annabtakar annabawa wa anna alqur'ana kalama kuma yana cewa alqur'ani zancen Allah subhanahu wataala ne wanda cewa kad zakarna wajhal ni lidhalika mun faɗi abin da ya kamata a buga hujja da shi a cikin wannan fi kitabi aymanul qur'an a cikin littafin malan da rubuta na aymanul qur'an da tahibul kenan inda qawlihi inda yake cewa fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wana haka kenan ko Allah ce fala uqsimu bima tubsirun ba sai na rantsuwa ba da abin da kuke gani wa ma la tubsirun kuma abin da ba ka gani ashe akwai abin da mutum yake gani kuma akwai abin da mutum baya baya ganin sa daga cikin abin da mutum baya gani jama'a akwai ababen da Allah ya maka ya maka ni'imar su amma baka ganin su daga ciki akwai hankali akwai wanda ke ganin hankalinsa akwai wanda sai da hankali yake daga ciki akwai ruhi rayuwa akwai wanda ke ganin ruhin sa sai kala ganin ai ba shi rayuwa ba kamar ba ta kin sulla bane kun tana son a kagare ta katirin kenz a zo katirin visit har ta shiga cikin wannan jan <laughs> ka san akwai ala wai mutum ya zo rasuwa akwai kwana 40 <laughs> da wace ce da wace ce ka ta jin wannan akwai su kwana akwai mutum da shiga cikin cikin are da yaje na kwana 40 Akwai ya mutu labala akwai na 40 kwana 40 da yana cikin arideji ita ma sallahi ta tashi ta tashi da sharja ita gado wannan jan ko to mutum ma yana shiga cikin wannan sai dai bai sani ba Allah ya hikima <laughs> Allah ya Allah ya hikima Allah ya datar da mu Allah ce fala uqsim bima tubsiruna ba sai na rantsuwa da abin da kuke gani ba akwai abin da mutum baya ganin sa kuma sai an tashi kiyama akwai abin da baka ganin sa daga cikin ayi akwai aljannu ko aljannu ka sa akwai su amma baka ganin su haka ne eh ba ma shi ba cikin cike gaba akwai abin da baka gani eh kuma akwai abin da yana waje a jikin ka baka ganin su sai dai wani ya gani maka shi <laughs> a jikin ka ma akwai abin da kai baka ganin su sai dai a gane maka shi haka <laughs> ne <laughs> Allah ce wa ma la tubsir da ba abinda ba ku gani Sace ce innahu la qawlu rasulin karim tabbas wannan zance ne na manzo wanda ke ne karanci abintacce wanda Allah subhanahu wataala ya turo Allah subhanahu wataala ya datar da mu ne kuma ta mukan kuma jabi wasalan eh, ba an kai matsaya sai mu tashi wa zakarna tarfa min zalika inda qawlihi saboda wa fi anfusikum aku bayni akanta Allah ya datar da mu abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya sa mu wanye da wannan duniyar lafiya kuma abinda muke karantawa Allah ya sa mu yi aiki da abinda muke karantarwa Allah ya tsare mu da abinda muke ji na musibu da kuma ibtila'i Allah subhanahu wataala ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan kasar ta mu mai tarin alkhairi da albarka Allah ya ƙara mata albarka da kwanciyar hankali mu da Allah ya dora muna muna ƙara nasiha ga su kara jin tsoron Allah kuma Allah ya cusa musu jin tsoron a cikin zuciyarsu Allah ya ba su ikon yin mana adalci a wannan ƙasa kuma Allah ya tsare mu da su baki daya dan uwa suke taimaka mu eh, da'awar sunna duk inda suke a ko ina Allah ya taimake su a rayuwa ɗaliban ilimi da malamai suke ta kokari wajen karanta da mutane addini Allah ya sanya ikhlasi a cikin abin da ake yi kuma Allah ya sa dan Allah yake kuma Allah ya karba mana baki daya kurakure kuma Allah ya kare mu akai wannan duniyar da abin da ke cikin na ruɗe-ruɗe, Allah subhanahu wataala ya kare mu akai Allah ya kare mu akai yau sai mu mai ismedia addu'a ismedia muna mata addu'a Allah ya saka da alkhairi kusan suna kokari kware da gaske ya da wannan karatun mutane da dama suna bibiya suna bibiya sosai daga hurare da dama kuma suna addu'o'i na alkhairi wanda kullun ya taba ban taba ganin sa taba gani da ba amma in kira sai ya ce ina malam Jabir Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi yana cin ina yawan kiran malam Jabir cikin cikin karatu akwai yan uwa da dama suna ba da gudunmuwa kwarai da gaske wajen wasu ba a maganin su anan amma duk abin da zamu yi sai mun shawara da su muna fatan da mu da su gaba da Allah ya sa mu dace wanda yake da wannan masallaci baban mu Alhaji Sani Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwarsa alkhairi da albarka Allah ya tsare masa zuriyarsa da tamu baki daya dan wa ɗalibai ilmi baki daya muna addu'a Allah ya sanya alkhairi a karatunmu Allah ya sanya albarka cikin abin da muke karantawa Allah ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ya tsare mu da ilimin da bai da albarka bai da amfani Allah ya sanya muna cikin tawagar annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke taruwa muna karatu a haka Allah ya nuna mana wata muna cikin aljanna tare da shugaban halitta yana yana muna tattaunawa Allah ya nuna mana wannan ranar Allah ya hada mu da manzon Allah cikin aljanna mata da muke barwa gida mu zuwa ta karatu suna ta dubin lokaci ana ta dubin agogo a ga yanzu mai gida bai shigo ba so su ma Allah ya kara wa rayuwarsu albarka eh Allah ya kara wa rayuwarsu albarka kuma Allah ya kara musu imani da ikhlasi eh, Allah ya musu imani da ikhlasi kuma Allah ya kara kikkiawan mu'amala da zamantakewa tsakaninmu da su Allah ya ba mu zuriya tayyiba mai albarka kuma Allah ya ba mu aya mahdata alqur'ani mai girma wa'inda za su ci wannan da'awar ko da babu mu a raye subhanakallahumma bihamdika shalla ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته